En dit is de seens van Israël volgens hulle getal, die familiehoofde en die overstes oor duisend en oor honderd en hulle opzichters, wat die koning gedien het in al die zaken van die afdelings wat maand vir maand gedurende al die maanden van die jaar ingekom en uitgegaan het. Elke afdeling was 24.000, oor die eerste afdeling voor die eerste maand was Jesobeam, die seen van Sobiel, en by sy afdeling was 24.000. Uit de seens van Peres was hy die hoof van al die leerroversters vir die eerste maand. En oor die afdeling vir die tweede maand was Doddae, die Arit, en oor sy afdeling was die bevelheber Miklot, by sy afdeling was ook 24.000. Die derde leerroverste vir die derde maand was Benaja, die seen van Nieuwjada, die hoofpriester, en by sy afdeling was 24.000. Hierdie Benaja was een held van die dertig en oor die dertig, en oor sy afdeling was sy sien, Amesabat. Die vierde vir die vierde maand was Asael, die broer van Joab, en naom sy sien Sebadja, by sy afdeling was ook 24.000. Die vijfde vir die vijfde maand was die overste Samhit, die Jesrachiet, by sy afdeling was ook 24.000. Die zesde vir die zesde maand was Ira, die sien van Lykus, die Tekoei, by sy afdeling was ook 24.000. Die zevende voor de zevende maand was Jelis, die Pelunit, uit de Siens van Ephraim, bij zijn afdeling was ook 24.000. Die achtste voor de achtste maand was Seberg, die Jesuitit, van die Sargite, bij zijn afdeling was ook 24.000. Die negende voor de negende maand was Abeser, die Anatutit, van die Benjaminite, bij zijn afdeling was ook 24.000. Die tiende voor de tiende maand was Moarai. Die nette Fatih, van die Sargiete, bij zijn afdeling was ook 24.000. Die elfde vir die elfde maand was Benaja, die periëte niet, uit die seens van Ephraim, bij zijn afdeling was ook 24.000. Die twaalfde vir die twaalfde maand was Heltoe, die nette Fatih, van Oetneel afkomstig, bij zijn afdeling was ook 24.000. En oor die stammen van Israël, bevelhebber oor die Rubenite was Eliezer, 24.000 die sien van Sigri, oor die Simeonite was Safato, die sien van Mooga, oor die Levite was Hasabio, die sien van Kimiel, oor die Aaronite, Sadok, oor Jeda was Elie, uit die broers van David, oor Isaskar was Omri, die sien van Michal, oor Sibaon was Esmala, die sien van Obada, oor Naftali was Jerimok, die sien van Asriel, oor die seens van Ephraim was Hosea, die sien van Asosha oor die halve stam van Manasse was Joel, die sien van Pedoio, oor die halve Manasse en geleerd was Edu, die sien van Sacharia, oor Benjamin was Jaashiel, die sien van Abner, oor dan was Asariel, die sien van Jeroam. Dit was die overstes van die stammen van Israël, maar David het die getal van die wat twintig jaar oud was en daaronder, niet laat opneem nie, want die Heere het gesê dat hij Israël zou vermeerder soos die sterre aan die hemel. Joab, die sien van Syria, het begin tel, maar niet volledig nie, omdat Jeroen het toren oor Israël gekomen het. Daarom is die getal niet opgenomen in die optelling in die kronieke van koning David nie. En oor die skatte van die koning was Asmawet, die sien van Adiel, en oor die skatte in die land, in die stede en in die dorpe en in die torings, was Jonathan, die sien van Isia. En oor die landarbeiders, vir die landbouw, was Esri, die sien van Caleb. En oor die wingerde was Semi, die Ramatiet, en oor wat in die wingerde was aan wijnvoorrade, was Sabdi, die Sifmiet. En oor die olijfbome en die wilde vijabome wat in die veld is, was Baal Hanan, die Gedereet, en oor die olievoorrade was Hoas. En oor die beeste wat in Saron gewei het, was Sitraai, die Saroniet, maar oor die beeste in die vlaktes was Safat, die sien van Adloi. En oor die kamele was Obel, die Ismailiet, en oor die eeseline was Ligia, die Meronotiet. En oor die kleinvee was Jasus, die Hagriet. Hulle allemaal was overstes oor die besittingen van koning David. En Jonathan, die oom van David, was raadgever, hij was een man van deersig en een geleerde, en Jeel, die sien van Agmonie, was bij de seens van die koning. En Achitofel was raadgever van die koning, en Isaiah, die Arkit, was die vriend van die koning. En na Achitofel, Joada, die sien van Benaja, en Apjotar, en die leeroberste van die koning was Joab,